que desesperarnos no si antes teníamos menos. Todo llega para que sabe esperar, eso lo sabemos. Tranqui sin apuro, pero vamos para la cima. Dale que la buena se aproxima. Y ya voy a pegar mi amaro, el banshee, el tornado, que, Kenny ni le vuela cuando me ve. ¿Dónde estaba esa gente la que de mí se reía? No estamos como queremos, pero estamos al día. Hay que ser agradecidos por no dormirnos con la panza vacía. Mientras los míos estén bien, yo sigo en la mía. Y persevera y triunfará, tu momento llegará. Lo que parece imposible sí que se te va a dar. Para eso hay que laburar, Para eso no hay que aflojar. Pura disciplina pa' después. Role, anillo, cadena, la mejor es mecha y prenda. Ya voy a pegar mi amaro, el banshee, el tornado, que ni le vuela cuando me vean cotizado, ganado. Dentro de poco la enchufamos y con una buena gira, hermano, festejamos mi amaro, el banshee, el tornado, que ni le vuela cuando me vean cotizado, ganado. Dentro de poco la enchufamos y con una buena gira, hermano, disfrutemos el proceso. Pronto llega el progreso, toda la noche a Dios le rezo, que me una mano para cumplir mi objetivo. Lo que se fueron van a querer volver, pero para eso ya es tarde. Y con los falsos no camino, si te cruzo con pan y quiero estar generando, y sumando, gastando, y es lo bueno disfrutando, pero no olvidarnos de todo lo que la pasamos, para la cima haber alcanzado. voy a pegar mi amaro, el banshee, el tornado, que ni le vuela cuando me vean cotizado. Y mi Amaro, el Banshee, el Tornado, que ni le duela cuando me vean cotizado, ganado. Dentro de poco la enchufamos y con una buena gira, hermano, festejamos. Ey, el RJ, pa. Y son azul a todo ritmo, eh. Haciendo música para que se motive la gente barrio, papá. Locura.